كسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين Duša po svojoj prirodi sklona je zlu. Prelaženju svake granice u tome natapaju je strasti i nakon njih svake bolesti. Opasnost duše je ogromna, posljedica pogubna, zbog toga potrebno ju je zauzdati uzdama bogobojaznosti, usmjeriti ka pokornosti, a to nije moguće osim sa stalnom kontrolom i obračunom svoje duše. Većina, pa i sve firme, organizacije imaju svog računovođu, putem kojeg se saznaju načini, putevi, vremena profita koja se učvršćuju i, i nastavlja se s njima ili se saznaju razlozi gubitka i propasti pa se ti razlozi popravljaju ili se istih klone. Pa zar nije preče da ova prsa, ovaj insan čiji je nastavak nakon ovog života ili u džennetu ili u džehennemu ima određeno vrijeme, posebne trenutke u kojima će se obračunavati sa svojom dušom. Govoreći o ovoj temi, o obračunu sa svojom dušom, progovorit ćemo nekoliko riječi o sljedećim tačkama. Progovorit ćemo nekoliko riječi o definiciji muhasebe, to jest obračuna sa svojom dušom, o važnosti obračunavanja, preispitivanja svoje duše, propisanosti obračuna sa svojom dušom, razlozima za postavljanja obračuna, posljedicama za postavljanja obračuna, stvarima koje nas potpomažu u obračunu s našom dušom, posljedicama i rezultatima obračunavanja duše, o vrstama i načinima obračunavanja duše i spomenuti nekoliko primjera naših ispravnih prethodnika kako su se oni obračunavali sa svojim dušama. أنا العبد الغريق بلوج بحر Islamski učenjak Al-Mawardi, alaihi rahmetullah, o značenju obračuna sa svojom dušom kaže Al-Muhaseba, to jest obračun sa svojom dušom ili samo obračun, jeste da se čovjek preispita noću o onome šta je radio danju. Pa ako ta dijela budu dobra i pohvalna, nastavit će s njima i sličnim dijelima, a ako budu loša, pokušat će ih zamijeniti boljim i prestati s njima u budućnosti. Ibn al Qayyim, alihi rahmetullah, kaže obračun duše je spoznaja i razgraničenje koja prava ima čovjek kod drugih ljudi, ali i obaveze koje on ima prema tim drugim ljudima, ono što pripada njemu, prihvatit će prava koja pripadaju njemu kod drugih ljudi, on će ih prihvatiti, ali isto tako i ispuniti ono što pripada drugima kod njega. Jer on, kaže Ibnul Qaim alih rahmetullah, jer on čovjek putuje, nalazi se na putovanju s kojeg nema povratka. Današnji dan nikad nam se više neće vratiti. Zbog toga gledajmo koja prava imamo kod drugih ljudi pa ih nastojimo da uzmemo, ali isto tako i koja prava drugi ljudi imaju kod nas pa gledajmo da ih ispunimo onako kako to Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Također Ibn al-Qayyim alihi rahmetullah je rekao al-muhaseba, obračun duše jeste da čovjek prvo pogleda u Allahovo pravo kod njega, a zatim da pogleda je li ga ispunio kako treba. Obračun duše ima ogromnu važnost koja se najbolje ogleda kroz sljedeće tačke. Obračun duše je put do ustrajnosti srca i čišćenja duše. Srce se ne može osnaživati, jačati, niti duša čistiti osim nakon obračuna. Obračun duše je dokaz čovjekove dobrote, dokaz njegovog imana i straha od Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji se ne boji Allaha subhanahu wa ta'ala, njega ništa ne postiče da zastane kod svoje duše, obračuna se s njom, uoči njenje manjkavosti i posegne za njenim popravkom.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 Isto tako posljedice za postavljanja obračuna duše su pogubne o kojima će također biti riječi. فما للآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء propisanost samo obračuna, obračuna sa svojom dušom ukazuju sljedeće riječi. Riječi Allaha subhanahu wa ta'ala Ja ejuha alladine amenu tekullaha wal tanzur nefsum ma qaddemet li gad. O vjernici, bojte se Allaha i neka svaka duša pogleda šta je za sutra pripremila. Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu postiče i naređuje čovjeku da pogleda, da se preispita šta je to pripremio sutra za sudnji dan, da li s time što je pripremio može i smije sresti Allah subhanahu wa ta'ala ili ne, da li priliči da ga Allah subhanahu wa ta'ala sretne s time ili ne. Imam Ahmed bilježi od Šeddada ibn Ausa radijallahu ta'ala anha, da je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam rekao, El kejisu men dane nefsehu wa amila lima ba'da al maut Pametan i razborit je onaj vjernik koji svoju dušu obračunava i radi za ono što će doći posle smrti. Wala ajizu men atba'a nafsahu hawaha وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى Dok je slabić onaj koji svoju dušu prepusti njenim strastima, a i dalje se nada i priželjkuje od Allaha subhanahu wa ta'ala. Također, Imam Ahmed, alaihi rahmetullah, spominje da je Omer ibn al-Khattab radijallahu ta'ala rekao Hasibu anfusekum qabla an tuhasebu, vazinu anfusekum qabla an tuzenu. Obračunavajte svoje duše prije nego li vam bude obračunavano. Vagajte svoje duše, vagajte, vagajte svoja dijela prije nego li vam ona budu vagana. Fa innahu ahvanu alaikum fil hisabi gada an tuhasebu anfusakum al yawm wa istinu, sutra će vam obračun na sudnjem danu biti lakši ukoliko danas budete obračunavali svoje duše. I pripremite se za veliko izlaganje na dan kada ćete svi biti izloženi, kada će vaša djela sva, sva vaša djela biti izložena toga dana, ništa vam neće biti skriveno. وقد وافيت بابكم منيبا Postoji mnogo razloga koji utiču na ostavljanje u potpunosti ili djelomično za postavljanje obračuna duše.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 Od razloga zapostavljanja obračuna jeste i nesvjesnost Allahove subhanahu wa ta'ala veličine. Nesvjesnost Allahove subhanahu wa ta'ala veličine i onoga što se obavezno prema Allahu subhanahu wa ta'ala od obožavanja, podčinjenosti i poniznosti. Zbog toga naši ispravni prethodici su govorili da su ljudi svjesni Allahove subhanahu wa ta'ala veličine, nikada mu ne bi grijeha počinili. Također, od razloga za postavljanja obračuna sa, sa svojom dušom jeste i hvalisanje, samoumišljenost, smatranje duše dobrom. Onaj koji smatra da je dobar, nikada neće posegnuti za ispitivanjem i provjeravanjem svoga stanja i stoga nikada neće ni otkriti svoje mahane, svoje manjkavosti i svoje bolesti Zaboravljanje na ahiret također jedan je od razloga za postavljanja obračuna. Kada bismo ahiret i sva ona stanja kroz koja moramo proći nakon oživljenja, kada bismo sve to sebi stavili pred oči, zasigurno češće bismo obračunavali svoje duše. وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته Ukoliko čovjek zapostavi obračun svoje duše, bojati se da će zapasti u sljedeće stvari. Lahko i često će zapadati u grijehe, jer obračunavanjem čovjek uviđa svoje manjkavosti, uviđa svoje grijehe, kaje se za njih i nakon toga ne vraća se više njima. Nećete iste grijehe počiniti drugi puta, međutim, ako ne obračunava svoju dušu, ne preispituje svoju dušu, zasigurno neće biti ni svjestan svojih grijeha, pa će ih činiti i ništa loše neće vidjeti u njima. Teško će ostaviti grijehe, jer su mu oni, usljed zapostavljanja obračuna, postali običaj, postali svakodnevnica, okupirali su njegovo srce, pa mu je teško da ih ostavi. Otežano činjenje ibadeta, ibadet mu postaje težak, jer svaki ibadet, svaka pokornost traži odlučnost i trud, zalaganje, a sve to dolazi tek nakon obračuna, tek nakon preispitivanja, kada se uviđaju manjkavosti i kada se čvrsto odluči da se te manjkavosti otklonu, da se popravi i pojača činjenje ibadeta. Propast srca. Na kraju dolazi do propasti srca. Ibn al-Qayyim alaihi rahmetullah kaže propast srca nastupa nakon zapostavljanja obračunavanja duše i nakon njenog slijedjenja strasti. Baba, komu, أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا Čovjeka u njegovom obračunu duše pod pomoći će svjesnost da ako se potrudi u obračunavanju svoje duše na Dunjalku, da će odmarati i biti siguran prilikom Allahovog subhanahu wa ta'ala obračuna njegovih dijela sutra na ahiretu. I suprotno, ukoliko zapostavi obračun svoje duše na dunjaluku, nemarno se odnosi prema tome, neka zna, neka bude svjestan da će mu težak biti obračun sutra na sudnjem danu. Svjesnost da je jedan od rezultata obračunavanja duše, boravak, nastanjivanje u džennetul firdevsu, gledanje u plemenito lice Allaha subhanahu wa ta'ala, jer, jer obračun duše na dunjalku rezultira sve boljim i boljim imanskim stanjem, čiji nastavak nakon dunjaluka biva u džennetu i obratno onaj koji ostavi muhasebu, koji ostavi obračun svoje duše, odaje se grijesima čiji je nastavak i boravak u vatri, nesnosnoj patnji, daleko od bilo kakvog uživanja. Čovjeku će pod pomoći u njegovom obračunu duše i upoznavanje sa njegovim ispravnim prethodnicima i njihovim obračunavanjem svojih duša. Na nama je da se družimo s vjernicima visokih ambicija, da spoznamo suštinu duše da je njena suština da poziva grijehu i neposlušnosti, pa ukoliko se ne bude duša obračunavala, zasigurno će svoga sahibiju odvesti ka propasti.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 Čovjeku u njegovom obračunu s dušom pomoći će upoređivanje između Allahu i subhanahu wa ta'ala blagodati po njega, blagodati koje Allah subhanahu wa ta'ala podario njemu i njegovih dijela koliko li je Allah subhanahu wa ta'ala podario nam svojih blagodati i koliko i kako mi mu zahvaljujemo na tome. Koliko uzvraćamo Allahu subhanahu wa ta'ala svojim dijelima na tim blagodatima, na kraju ćemo zaključiti ili će nam uzvišeni Allah se smilovati i oprostiti nam ili ćemo biti opropašteni. U predanju koje se često spominje, možete ga često čuti, spominje se da će sutra na sudnjem danu kada vjernici budu ulazili u džennet Allahom subhanahu wa ta'ala milošću jedan od vjernika tražiti od Allaha subhanahu wa ta'ala da on uđe u džennet svojim dijelima da on uđe u džennet svojim dijelima pa će Allah subhanahu wa ta'ala reći uđi u džennet s mojom milošću ne tvojim dijelima niko ne može ući u džennet svojim dijelima, svojom zaslugom, kao što kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, već će svi ulaziti u džennet s Allahom subhanahu wa ta'ala milošću, zahvaljujući milosti Allaha subhanahu wa ta'ala. Naprotiv, ovaj čovjek će insistirati da uđe u džennet svojim dijelima i nekoliko puta Allah subhanahu wa ta'ala će ga pozivati da uđe u džennet s njegovom milošću, a on će to odbijati i htjeti da uđe u džennet svojim dijelima, jer je cijeli svoj život proveo u ibadetu Allahu subhanahu wa ta'ala. Smatrao je da cijeli taj njegov život ispunjen ibadetom biva razlogom njegovog ulaska u džennet. Na kraju, Allah subhanahu wa ta'ala zatražit će od meleka da na jedan tas vage stave samo blagodat vida, da stave na jedan tas vage blagodat koju je Allah subhanahu wa ta'ala podario tom čovjeku, blagodat vida. A na drugi tas vage cijeli njegov ibadet, sve ono što je radio od dobrih dijela u svome životu, pa će prevagnuti blagodat vida. Blagodat vida će pred, prevagnuti nad svim onim njegovim dijelima. Zatim, kada se čovjek uvjeri da cijeli svoj život koji je proveo u ibadetu Allaha subhanahu wa ta'ala, obožavanju samo njega, nije ravan samo jednoj blagodati Allaha subhanahu wa ta'ala, blagodati vida, onda će reći, gospodaru moj, uvedi me u džennet svojom milošću. Nemojmo zaboraviti da postoji jedna skupina meleka, postoji jedna skupina meleka, od kako ih je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, oni su ili na ruku ili na seždi slave, veličaju, spominju Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, sutra kada nastupi sudnji dan, kada dođu pred Allaha subhanahu wa ta'ala, šta će reći? Reći će gospodaru naš, nismo te obožavali koliko treba. Reći će gospodaru naš, nismo te obožavali kako i koliko treba. Nemojmo zaboraviti da se ne možemo stvorenju na dunjaluku, na zemlji, odužiti za ono što je ono pružilo nama. Ne možemo se odužiti svojoj majici, svome babi za dobročinstvo koje su pružili nama, za odgoj dok su nas odgajali, za njegu i brigu koju su posvećivali nama dok su nas odgajali. Nikada im se ne možemo odužiti, osim kao što kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam, da ih nađemo kao robove, da ih nađemo kao robove pa ih otkupimo, a zatim pustimo, zatim pustimo, oslobodimo. Nikada im u drugom slučaju ne možemo se odužiti, za njihovo dobročinstvo, za njihovu brigu, za njihove blagodati koji su pružili nama, pa kako da se odužimo i kako da zahvalimo, uzvratimo Allahu subhanahu wa ta'ala na sve njegove blagodati koje je podario nama. Sve njegove blagodati koje vidimo, primjećujemo na sebi, a mnogo je i drugih blagodati koje ne primjećujemo. Allah subhanahu wa ta'ala je prejasno rekao وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ la tuhsuha. Ako biste vi brojali Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati, nikada, bi, nikada ih ne biste mogli pobrojati. Zbog toga na čovjeku je da stalno preispituje svoju dušu, uviđa svoje manjkavosti, popravlja se, jača svoj ibadet, zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala i moli ga da mu on subhanahu wa ta'ala oprosti njegove grijehe da mu se smiluje. Također čovjeku u njegovom obračunu sa dušom pomoći će upoređivanje između njegovih dobrih dijela i loših dijela. Koliko li je to dobrih dijela na koje se može oslonuti sutra na sudnjem danu i koliko li je to loših dijela i kakvih grijeha koji ga mogu sutra strovaliti u džehennem. Zasigurno svaki od nas zaključit će da je loših dijela mnogo, mnogo više. ربما ألقى Od posljedica i rezultata obračuna sa svojom dušom jeste i postizanje sreće na oba dva svijeta, na Dunjaluku i Ahiretu, i postizanje Allahovog subhanahu wa ta'ala zadovoljstva, jer vjernik nakon obračuna spoznaje svoje manjkavosti i greške, popravlja se, unapređuje i i priprema za sudnji dan. I nema sumnje da ovakvo stanje Allah subhanahu wa ta'ala voli, traži, podržava i za njega obilno nagrađuje, olakšava obračun na sudnjem danu, prelazi preko loših dijela, a za dobra dijela obilno nagrađuje. Postizanje iskrenog nijeta u ime Allaha subhanahu wa ta'ala jedna je od posljedica i rezultata obračuna sa svojom dušom, jer vrijeme obračunavanja duše skriveno je to što se dešava između tebe i tvoje duše poznaje samo Allah subhanahu wa ta'ala. Prilikom obračuna sa svojom dušom uviđaš jesi li dotično djelo uradio radi ljudi, radi glasa da se čuje za tebe, da se govori i priča o tebi ili si uradio to djelo samo čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ukoliko vjernik primijeti da je određena djela uradio radi nekoga drugoga, ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala, kori svoju dušu i čvrsto odlučuje da takva djela nikada više neće uraditi radi ljudi i tako popravlja svoj nijet i čini ga iskrenim radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Prilikom obračuna čovjek, vjernik, saznaje, spoznaje i osjeća zbog čega je stvoren. Postaje još više ubijeđen da nije stvoren radi igre i zabave, jela i pića, već je stvoren da mu se naređuje i da se odazove tim naredbama i da mu se zabranjuje i da se kloni onoga što mu je zabranjeno.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 Jer vjernik nakon obračuna uviđa prolaznost Dunjaluka za kojim njegova duša teži i osjeća iz dana u dan da se ahiret i sudnji dan približavaju, pa radi za ahiret koji je vječan, a biva skroman na Dunjaluku, radi za njega onoliko koliko mu je potrebno. Od rezultata obračuna vjernika sa svojom dušom jeste i stalna svjesnost Allahove prisutnosti. Stalna svjesnost Allahove subhanahu wa ta'ala prisutnosti. Svjesnost da ga Allah subhanahu wa ta'ala vidi na svakom mjestu. Pa kada i poželi da učini loše djelo, znajući da ga Allah subhanahu wa ta'ala čuje i vidi, ostavit će se to lošeg djela. Jačat će svoju svjesnost o Allahu i subhanahu wa ta'ala prisutnosti sve dok ne dostigne da ređu stepen ihsana, da obožava Allaha subhanahu wa ta'ala kao da ga vidi, pa ako ne može tako, onda da ga obožava znajući da Allah subhanahu wa ta'ala njega zasigurno vidi. Postoje dvije vrste obračuna duše. Općenit obračun i posebni obračun. Što se tiče općenitog obračuna, taj obračun nije ničim ograničen. Događa se svakodnevno. Tako vjernik ujutro oporučuje svojoj duši, oporučuje sebi dobra djela, tokom dana i zabranjuje loša, kao da postavlja svojoj duši raspored, danas treba da učiniš to i to, a da se ostaviš toga i toga. Sebe zamišlja, svaki vjernik ujutro treba sebe da zamisli kao da je umro, kao da je preselio, pa traži da bude vraćen na Dunjaluk samo jedan dan, da čini mnoga dobra djela, pa bude vraćen šta bi sve uradio u tome danu, šta bi sve uradio u tome danu, zasigurno u tome danu učinio bi mnogo, mnogo dobrih dijela. Možda poneki u tom danu učinili bi više dijela nego što su učinili u cijelom svome životu. Zatim na večer, Kada se završi taj dan, obračunava se šta je uradio u tome danu, pa počinje prvo s obavezama, s fardovima, je li obavljao dnevne namaze onako kako treba, čisto, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, je li u njima slijedio Allahovog poslanika Muhammeda alihi salatu wa salam, kakav trag su ti namazi ostavili na njega, je li mu se njima povećao iman ili je to bilo samo formalno stojanje i pregibanje u namazu, jer je, je li u tim namazima bilo nedostataka pa da ih nadoknadi na filama. Zatim obračunava dušu za zabranjene stvari. Ako primijeti da je uradio nešto od njih, požurit će sa teubom i stikfarom i dobrim dijelima. Zatim obračunava dušu za nemar u pojedinim trenucima tokom dana, pa ih nadomiješta zikrom, i okretanjem Allahu subhanahu wa ta'ala, obračunava svoju dušu šta je u toku toga dana učinila za Islam, obračunava je za Allahu subhanahu wa ta'ala blagodati koje mu je Allah djelle jalaluhu podario, je li bio svjestan tih blagodati, je li ih priznao Allahu subhanahu wa ta'ala, je li se zahvalio Allahu djelle jalaluhu na njima, je li ih iskoristio u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala ili ne posebni obračun duše ograničen je na posebno vrijeme ili posebno stanje. Može se podijeliti na četiri vrste. Obračunavanje duše prije dijela, to jest kada vjernik želi da učini neko dijelo, treba da zastane i da se upita hoće li učiniti to dijelo ili ne. Može li on da učini to dijelo ili ne? Je li bolje da uradi to dijelo ili ne? je li podsticaj za činjenje tog dijela Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo ili neki od unjalučkih ciljeva, to jest da li to dijelo čini radi Allaha subhanahu wa ta'ala ili radi dunjaluka. Hasan al-Basri alaihi rahmetullah je rekao Allah se smilovao robu, čovjeku koji zastane kod svoje želje. Poželi nešto, pa zastane. Pa ukoliko ta njegova želja bude radi Allaha subhanahu wa ta'ala, onda nastavi. Nastoji da je sprovede, a ako bude radi nekoga drugog, onda se okrene od nje i ostavi je. Druga vrsta posebnog obračuna jeste obračunavanje duše nakon učinjenog djela to jest vjernik obračunava svoju dušu, da li je dotični ibadet učinila kako treba, iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala i po sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda, alihi salatu wa salam, zbog čega je učinila loše dijelo, šta ju je podstaknulo na njega, zbog čega je učinila dobro dijelo, ili zbog čega je učinila to djelo, a možda je bilo bolje da ga ostavi, da učini neko drugo djelo, zbog čega je učinio djelo koje je adet, običaj, ili njime želio Allaho subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo i ahiret, pa zadobio nagradu također za njega, iako je on adet, običaj, ili ga je učinio iz običaja, rutinski, bez nijeta, pa propustio nagradu.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 I četvrta vrsta posebnog obračuna jeste obračunavanje duše u pogodnim vremenima i mjestima, poput Ramazana, deset dana Zulhidžeta, na dan džume, u zadnjoj trećini noći, u Mekki, Medini. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت باب Enes ibn Malik, radijallahu ta'ala an, čuo je Omera ibn al-Khattaba, radijallahu ta'ala an, kako govori u dvorištu sebi. Kako sebi govori u dvorištu daleko od očiju drugih ljudi. Omer ibn al-Khattab, vođa pravovjernih, emirul mu'minin, uf, uf, tako mi Allaha. Ili ćeš se bojati Allaha, ili će te Allah subhanahu wa ta'ala kazniti. Omer ibn al Khattab, emirul mu'minin, uf, uf, šta to ljudi pričaju, tako mi Allaha, ili ćeš se bojati Allaha, jalla jalaluhu, ili će te Allah subhanahu wa ta'ala kazniti. Ibrahim al-Taymi, alaihi rahmetullah, je rekao, zamislio sam sebe u džennetu kako jedem džennetske plodove, pijem sa džennetskih rijeka, grlim džennetske žene, zatim sam zamislio sebe u vatri, kako jedem plodove stabla zekum, pijem gnojnu kapljevinu, hodam u okovima i lancima, a zatim sam rekao svojoj duši, o dušu moja, šta želiš od ovoga dvoga, džennet ili džahennem, uživanje u džennetu ili patnju, nesnosnu patnju, u džehennemu. Duša mi je rekla, želim da se vratim na dunjaluk i činim dobra djela. Rekao sam joj, ti si u onome što želiš. Ti si već na dunjaluku. Ti si u onome što želiš, pa radi dobra djela. Allaha subhanahu wa ta'ala molim da budemo od onih koji slušaju a zatim slijede ono što je najbolje.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 Allah subhanahu wa ta'ala molim da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima, i svim muslimanima i muslimankama. Neka je Allahu subhanahu wa ta'ala hvala na početku i na kraju i neka je salavat i salam na njegovog poslanika Muhammeda alihi salatu wa salam. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا أبدي النحيبا أنا العبد المسيء عصيت سرا فما لي الآن لا اكتسبت ذنوبا وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى العبد المفرط ضاع عمري فلم أرى الشبيبة والمشيبة أنا العبد الغريق بلوج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الغريق أصيح لربما ألقى مجيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد الذي أضحى والسقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيبا أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافقت أنا العبد الشريد ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوبا أنا العبد أضحى